Kembali tim Cimat punya cerita dengan judul Pos Rondo Wayah Wengi kiriman Edi Priharsono. liwis bumi bon lesi bumi Bawa adem jekot Sinambi nggawa payung lan nganggu jaket anget Alon-alon sikiliki jumangkah menyang posrodo Hengi iki pancen jatah kurondo kampung Sing mapaning pinggiran kuto Kahanan sepi nyenyet Sing keprumumong suara banyu Dan sing kemerutuk ing dur gendeng Ora ana pawongan siji-siji ing pos rondo. Ing wanci terang wae arang sing gelem rondo apa meneh ngepasi udan receh kaya ngene iki. Mbok menawa wis padha mancal kemul. Nanging tumrap aku bot-boting duweni tanggung jawab ngreksa katentreman, nadyan udan tetep wae mangkat. ora peduli pos penjagan mung dewi emple pancen wis akeh uwah-uwahing jaman guyub rukun karo tangga teparo wiwit pluntur gumanti sikap individualistis wong kutha akeh sing mung ngoyak kasenengan tanpa melu kahanan kampunge sing butuh direksa bareng-bareng guyub rukun kang kentel nalika semono wis owah dadi egois individualis, materialistis, lan wegah serawung marang tonggo, kanggo ngrembug bot repote kampung. Saben dino mburu senenging dhewe, ora ngateake kang sang sayaning liyan. Mula ora gumunake menawa pos rundo dadi sepi. Kentongan kayu nongko tak tutup. Sopo ngerti warga sing krungu swara kentongan kuwi banjur duwe krentek moro menyang pos rondo saperlu guru bareng-bareng jam 10 bengi hawa sang saya adem jebut ora ana pawongan siji-siji sing mara aku lungguh kloso sinambi nyawang tetes sing banyu dan sing sing recet TV sing sumadyo ing pos wit kawit mau dak pateni mergo, dak rasake acara ning jelehi mung dialog babakan politik sing padha rebut bener ngegeki penemuning diwi-diwi mongko kuduni sakaing prakoro mono kudu digoleki wudar-wudarani ora kok malah nutup-nutupi kaluputani politisi eh janjelai tenan acara TV begini dumadaan sokarah kidul katon kelindangi pawongan marang moro menyangkos rondo jebul pak di jaman panjenengane salah sijining sesepuh kampung sing sregep tindak rondo nadyan ora jadwaling jaga Pakde jaman isih mugemi budaya gotong royong guyub rukun lan sregep serawung marang tangga teparu Jumbuh karo jejeri pakde jaman sing pensiunan guru guru jaman lawas sing pancen bisa digugu lan ditiru tenan saking tindak tanduk lan wicarane Sugeng dalu mas Pak Di jaman disi uluk salam Sugeng dalu Pak Di Sehat Pak Di nge Kandaku karo ngajak salaman Sehat Pak Lafiat mas Wang sulaning sinam bingguyu Aku sakloron nuli lungguh Engkloso karo rembukan gayeng Karang Pak Di jaman monotilas guru Mulo obrolan bengikwi yotek liwari babakan pendidikan Yang sak niki kata sing ngaku-ngaku keluarga miskin Supados gampang melebet sekolah favorit Lan supados angsal biaya gratis Rambutan bener to niku Keblinger arane Lah pripun boten keblinger Uang tiang sugih kok ngaku melarat Mung bedae anake bisa sekolah gratis Lu warga sing bener-bener keserakat malah ora entuk bangku. Nendikane Pak di jaman kawistara getem-getem. Pawongan sing mung ngepek gampange lan golek penake dhewe kanthi nerak angger-angger ngono kuwi padha karo ndeder winih calon koruptor. wong tuane ngajari anak supaya laku korupsi tegesipun tiang sakniki kata ingkang gadai mental ingkang asor nggih Pak Di remenanipun pados mergi sidatan boten purun ngerkaos nglampahi ndo tundo saking andhap kados cara instan kangge nggayuh sukses. Leres Mas. Pramila kata pejabat jaman sakniki kang boten menggaliaken nasibipun para kawula alit. Tindak tandukipun boten saged tinulat. Conto ingkang gampil mawon. Boten purun antri, asring robot. Ya toh Jam setengah sebelas dimadaan, Budi jaman nyusul menyangkos pos rundo karo kusung-kusung. Mas, nyewon ngapunten ge, bapak lari-lari, kulo jak wangsul rien. Wonten telepon saking anak kulo sing kuliah teng Solo. Nuli menoleh menyang aku. ngetutake lunganing Pak Dilan Budi Jaman. Sak pungkure Pak Di Jaman, suasana pos rondo Bali sepi mampring. Aku nuling gletak ing kloso. Rasane jan penak tenan turun ing kloso. Sak temene awakku pancen rodok kesel sakwisi sedina muput ngarap gawean ning kantor. Ora kroso aku liyer-liyer. Dumadan ana pawongan uluk salam. Sugeng dalu, Mas. piambaan mawon je. Aku jenggirat tak kira yen Pak di jaman Bali meneh jebul dudu. Pawongan sing mara iku luwih sepuh tinimbang Pak di jaman. Panjenengan sinten? Kok kula dereng natos wanuh pitakonku karo Mas Padake kaki-kaki iku. Nama kula Mbah Sastra. Kula rumiyin ugi warga kampung mriki. Neng terus pindah griya teng kidul kali mriku. Kajeng sakniki wangsul mriki malih. Oh, nyuwun ngapunten menawi kula mboten gatosaken tepangaken Mbah ujarku ngajak salaman. Ses epe-epe Mbah Sastra krasa anyep. Mbok menawa kaperbawan dening hawa sing pancen adem iki. Dak sawang sorot netrane katon alum. Panjenengan piambaan mawon, Mas. Lah pundi sanesipun? Mbah Sastra nelesih. Duka, Mbah, sami repot mbok menawi. Wong jaman saiki ki wegah srawung lan ora gelem guyub. mong putu e dhewe-dhewe. <laughs> Jaman rumiyin kampung mriki tansah regeng lho, Mas. Wargane sami guyub, seneng srawung lan seneng gotong royong. Yen iku yen bengi pos ronda niki kathah tiang jagongan. Sami ngobrol ngalor ngidul ngantos dalu. Yen saiki sepi mbok menawi sami ngugemi unen-unen wak itu adalah uang yang orang ngasih lagi duit pedah apa melekan yang mana saya? Oke mbak, mbak menawi ngaten Kentongannya kula tutuk ini mas apa ngerti jurono sing gelem moro Monggo Mbah Sastro menyat marani kentongan Kentongan swara kenthongan cumengkling sora. Ora gantalan suwi saka arah kidul tangga-tangga padha jumedul teka menyang pos rondo. Pos rondo dadi regeng. Lampu murepot padhang gumebyar. Ana sing rembu bab rega lombok lan bawang sing larang, bab tarikan duit sekolah lan perkara liyane. Ana uga sing dolanan remi. Aku gorem bukan karo Mbah Sastro Pak Sarman bab donyaning pendidikan. Mbah Sarpin ngecom teh panas, Pak Panji tuku telolan gedang godok kanggo nyamian. Teh panas lan gedang godok sing isih panas kumebul kuwi disuguhake ing tengah pos. Wah, jan nyambang tenan iki adem-adem mangan gedang panas neng awak dadi krasa anget. Kandaku karen gedang siji, disusul tonggo-tonggo. Suasana pos rondo regeng tenan. Aku dhewe gumun kok bengi iki dumadan pos rondo kebak wong. Kamangka biasane sepi. Aku rumangsa seneng tegese rasa guyub rukun seserawangan becik lan rasa kawigaten marang tangga teparo wiwit ngrembaka meneh ing kampung iki. Nyedaki jam 12 saka kaduan Pak jaman sing mau pamit kundur katon ketibang Tebang Bali. Pak jaman lungguh ijen ora gelem ngumpul karo warga liyane. badhe kok nyisih ngeri kilo rembakan kalian tangi-tangi sana Wonten Mbah Sastro, Pak Sarman, Mbah Sarpin, Pak sana sana sanes Pun Pundi lah Mas? Wong namung awake diwe, wong loro ngeten kok. Wah, jenengan pun guyon. Tangi-tangi katai pun kok mboten digape toh. Mas, kulo kok malah bingung kali sampean. Wong namung pun piyambak tiang kali ngeten kok. Pundi tiang sanese? Pas Pak di jaman ngendikan ngono Mbah Sastra Pak Sarman Basar Pin Pak Panji lan liyane banjur menyat saka pos rondo lan mlaku dedambyakan ngidul parane. Durung adoh lakune dumadakan Mbah Sastra sak kanca ilang pras. Swara gumringgeng uga musna. Sing ana mung kari aku lan Pak di jaman, Aku jegrek delek-delek. Mas, sejatine nopo niki wau? Sampeyan nyawang nopo? Pak di jaman ngoyok-ngoyok awakku. Sangwisi hatiku sareh aku nuli cerita sing mentas da alami. Pak di jaman katon kaget. Mas, cobi mangimut-imut. Tiang-tiang ingkan jeningan sebatakan iku wau sampun sami pejah sedoyo. Dek! Tak iling-iling si jimboko si jiwiwit mbah sastro, pak sarman mbah sarpin lan pak panji, kabeh panjen wis tinggal dunyo, sawetoro taun kapungkur. kabeh dikubur ing pejaratan kidul desa aku angkluh ah mbok menawa suwargi-suwargi mau prihatin marang warga kampung sing wis nyingkur gotong royong lan ngilwakake rundo mula banjur padha tilik pos jaga saperlu menehi tulodo becik mangkono cerita sing tak alami kanggo tim jimat au